Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Poštovani dragi slušatelji Radio Marije, pozdravljam vas našim franjevačkim pozdravom Mir i dobro. Zamoljeni od urednika ove emisije iz mjeseca u mjesec koja osvjetljuje djelovanje i život Franjevačkog svjetovnog reda ovako prigodnim susretima i osvjetljuje nadahnuće života svetoga oca Franje. S vama će u današnjoj emisiji biti fra Ravko i Daniela Sizgoreo Morsan koja evo svojim glazbeno molitvenim darom već 15 godina pjesmom poslužuje katolsko bratstvo u različitim molitvenim i drugim prigodama. Evo, slušate često na valovima Radio Marije njezine pjesme koje su nastale kao molitve pred križem, pred presvetim oltarskim sakramentom, nadahnute pred likom, meditirajući ga, svetoga Franju, svetu Klaru. A evo ovoj emisiji bit će uživo i neke nove pjesme vam podariti kao izraz svoje duše u režiji je Ivka. Pa evo, odabrali smo kao temu za današnju emisiju razmišljanje o korizmi u životu Svetoga Franje. Korizma je pri kraju, radujemo se velikome tjednu i tim svetim danima u kojima, evo, poput Svetoga Franje, zagledani u tajnu Isusove otkupiteljske ljubavi, želimo baš u tim plodovima Kristovoga križa njegovim ranama, kako je to Sveti Franjo svojim djetinjim pouzdanjem, i mi obnoviti svoju vjeru i novom snagom Kristovoj pobjedi njegovoga uskasnuća biti evo svjedoci u svome vremenu kao što je to Sveti Franjo davno prije 800 godina svjedočio živoga Krista. Pa evo samo kratko, već ste slušali kroz ovo milosno vrijeme, ali malo, si, malo se prisjetimo, riječ korizma je poznata u kršćanskoj starini i posebi označava razdoblje liturgijske godine koje priprema proslavu vazmenoga otajstva, smrti na križu, ukopa i uskasnuća gospodina našega Isusa Krista. To je razdoblje određeno da se katekumeni priprave za krštenje, a mi već kršteni na obnavljeni svojih krsnih obećanja u noći svete ili velike subote. Određujući rok od 40 dana, odakle dakle ime korizma kvadragezima, crkva je prihvatila klasičnu biblijsku tipologiju te je željela kršćanski pokornički put uklopiti u božanski plan spasenja. U razvoju toga plana nalazimo kako je Mojsija ostao 40 dana na brdu Sinaj u dodiru sa slavom gospodnjom, da je div Golijat kroz 40 dana izrugivao se izraelskom narodu, nakon čega ga je David u međusobnom dvoboju ubio. U e, prorok Ilija također 40 dana putovao kroz pustinju na goru Božju Horeb. Ustima proroka Jone Bog je Ninivljanima odredio 40 dana pokore. Evo sabravši sve te proročke znakove i davši im puno spasensko značenje, gospodin je započeo mesijansko djelovanje ostajući 40 dana u pustini, napastovan od Sotone, bijaše sa zvijerima i anđeli mu služaše. Svjesna da je vazam smrt i život, Crkva drugog Vatikanskog sabora upotrijebila je pedagogiju te ravnoteže i sinteze između sudjelovanja u Kristovom križu i uskasnuća, ravnotežu između poniznosti i slave tako izbjegla dvije krajnosti koje su jednako opasne, preveliko naglašavanje križa, a premalo uskasnuća ili obrnuto, gotovo isključivo naglašavati uskasnuće, a zanemarivati zahtjev kršćanskog matvljenja. Odakle evo vidimo i ove dvije oznake kako to liturgija u svojim molitvama svakoga dana i naglašava znači i krsnu i pokorničku, a obje pripadaju ovom karakterističnom razdoblju liturgijske godine. U tome ozračju kršćanskog života korizme usklađuju se gotovo u jednom ritmičkom slijedu tri klasične vježbe mrtvljenje, pokora, molitva i ljubav, ljubav prema Bogu koje ostvaruju tri bitne oznake novoga života u Kristu isprazniti svijest od sebe ljublja, čime se mučimo svi, evo što je to Sveti Franjo posebno naglašavao, borba za tim unutarnjim čovjekom, našom taštinom, sebeljubljem, a ispuniti se ljubavlju i to prema Bogu i prema bližnjemu. E, što se tiče korizme u životu svetoga Franje, životopisac Toma Čelanski ističe da je u svojoj težnji za suobličenjem s Kristom kako bi proživio njegove tajne raspoređene kroz tijek liturgijske godine, to znači od utjelovljenja i rođenja do uzašašća, do duhova i očekivanje blažene nade povratka gospodnjega. Sveti Franjo se nije zadovoljio time da obavi, ako tako možemo reći, veliku korizmu, korizmu otkupljenja kao pripravu za uskrs. Niti se zaustavio na četrdesetnici, koji isto doživljavao dakle kao vrijeme pripreme za Božić došašće, nego je istom zauzetošću i na isti način htio održavati i druge četrdesetnice korizme. Kao što je već održavao one dvije važnije, isto je tako nastojao održavati i druge u postovima i molitvama, odvojeno od svijeta, sam s Bogom u težnji za neprekidnim obraćenjem. E, posvećena zakonima Svete Majke Crkve kako je Franjo govorio o velikoj korizmi koja ju je ustanovila da bi dala priliku svoje djeci da sudjeluju u najvećem spasiteljskom Kristovom dijelu, to znači u njegovoj muci, smrti skasnuću, bila je za svetoga Franju korizma nad korizmama, razdoblje u kojem je s najvećom zauzetošću htio odgovoriti ljubavi Sina Božjega koja je išla do kraja – to je njega ne samo fasciniralo, nego poticalo na duboko zahvaljivanje. To mu se činilo poput jednoga, e, dakle, možemo i ovako reći, ako je nemoguće ponoviti njegov način molitve i mrtvljenja, moguće je ga nasljedovati u njegovu nastojanu da se suobliči s Kristom i njegovu stavu malenosti kojim je od sebe osranivao svaku umisljenost i svaku ispraznu slavu. Sad ću kratko samo pročitati iz životopisa. Pobožni Franjin prijatelj, zbog svoje privrženosti prema njemu ispuni mu želju i preveze svetoga Franju na otok Trazimenskog jezera. Sveti Franjo nije sa sobom ništa uzeo osim dva komadića kruha. Zaklinjao je svoga prijatelja prije nego što se otisnuo od otoka da nikome ne govori gdje se nalazi i neka ne dolazi po njega do svetoga četvrtka. Tako se rastadoše, a sveti Franjo ostade sam na otoku. On je bilo, nije bilo nikakva skrovišta gdje bi se mogao skloniti. Tada Sveti Franjo uđe u neku guštaru u koje šiblje i grmlje tvorilo skrovište slično kolibi ili toru. Ondje on proboravio čitavu korizmu, a da nije ništa jeo ni pio, osim što je pojao polovinu jednog hljepčića kako je to ustanovio pobožni prijatelj kad je došao na sveti četvrtak po svetoga Franju. Našao je dva komadića kruha. Jedan je bio netaknut, a u drugoga je bila pojedena samo polovica. Biće da je sveti Franjo pojao samo jednu polovicu kruha iz poštovanja prema Kristovom postu i da bi se njegov post razlikovao od Kristovoga 40-dnevnog posta u kojem on niti je što jeo, niti pio. Time što je pojao samo polovicu kruha, otjerao od sebe otrov taštine, a neprekinutim postom htio je nasljedovati svoga učitelja Isusa. Evo vidimo da je Sveti Franjo, pošto je sam proživio traži od svoje male braće snagu ljubezne poslušnosti da i oni obdržavaju. Tražio je najprije u nepotvrđenom pravilu, a zatim je u potvrđenom svetu četrdesetnicu do uskrsa neka poste. Na taj način Sveti Franjo odlučio u svojim sljedbenicima usaditi želju da budu što sličniji Kristom, a ono što je najvažnije, evo i za, i za prvi i drugi, a posebno i za treći Franjevački svjetovni red, ofs, da bude uvijek prisutna ta pokornička dimenzija, odnosno disciplina crkve i svijest o potrebi posta. U hladnom kamenu ja osjećam tvoju ljubav Jumba, U pjesmi cvrčka letu leptira U zlatnoj zraci što zeleno grli što miluje mi lice vlažnoj zemlji slomljenim granama granama u molitvi brata Vranje ima se, a tebe u ovoj tišini Tišini Tvoj šapat prodire u moju dušu Dušu U mom si srcu veliki i vječni Bože pjesme koja je nastala u Karčerima 1997. godine na tom svetom mjestu koje je Sveti Franju svojim tragovima i svjedočanstvom vjere i molitve svojom ljubavlju prema Isusu i trenucima povučenosti i tišine posvetio. Nastavljamo promišljanje u današnjoj emisiji o važnosti, vrijednosti i načinu korizme u životu Svetoga Oca Franje progovorili smo zajedno i pročitali jedan dio teksta i životopisa kako ga bilježi Toma Čelanski o liturgijskom vremenu korizme. Nastavljamo o govor o Franjinoj korizmi do Šaša, Dakle, to je drugo pokorničko razdoblje koje Sveti Franjo zahtjeva i od sebe i od svojih. To je vrijeme priprave za Božić koje je za njega uz uskrs bio blagdan nad blagdanima budući da za vjernog Kristovoga sljedbenika priprava za proslavu tajne utjelovljenja nije bila manje važna od priprave za proslavu tajne otkupljenja, Došašću je također dao raspon od 40 dana. Na taj način stvorio još jednu četrdesetnicu. I tako se Sveti Frane od blagdana svi u sveti do Badnjaka, to jest do predvečera rođenja gospodnjega, sabirao u samoći, molio, razmatrao, postio, kako bi svoje tijelo podvrgao duhu. Iz razmatranja uronjenog u poniznosti na Božjega, koji je htio na sebe uzeti lik sluge i roditi se u stanju najvećega siromaštva i mrtvljenja, rodile su se za vrijeme adventske korizme 1223. godine jaslice u Greču, žive jaslice. Evo kako Čelano opisuje taj izvanredan događaj u životu crkve i njegove odjeke na pučku pobožnost. Čitam, otprilike dva tjedna prije blagdana Božića, blaženi je Franjo pozvao k sebi dobročinitelja Ivana Velitu i rekao mu – ako želiš da ovaj Božić proslavimo u greču, požuri se i brižljivo pripravi što čuti ti reći. Želio bih obnoviti uspomenu na ono dijete koje je rođeno u Betlehemu i na njegove djetinje potrebe i neprilike, to jest kako je bilo smješteno u jaslice i položeno na slamu u nazočnosti vola i magarca. Blagi svetac je tražio od svoje manje braće da drže i tu adventsku četrdesetnicu. Tu je zapovjed stavio i u pravilo iz 1221. godine gdje kaže neka braća poste od blagdana si u svetih do Božića. Na taj način nastojao voditi puk siromaha, znači na putu vanjskoga, ali i unutarnjega čišćenja, da bi taj puk vedar i radostan išao ususret gospodinu koji dolazi. Na taj način se posebno vježbao u krepostima skrovitosti baš onako kako nas Isus potiče, kako je zabilježio Matej u svome evanđelju vezano uz poziv na unutarnju pravednost kada postimo, da uvijek postimo u skrovitosti, jer otac koji vidi u skrovitosti taj će nas onda i nagraditi. Isto tako vrijedi i za molitvu da uđemo u svoju sobu, a isto tako i što se tiče milostinje da ne trubimo, nego da činimo u skrovitosti. Dakle, i to je onda poveznica koja učvršćuje molitveno raspoloženje kako bi se moglo prepoznati poniznost i siromaštvo prilika u kojima Isus želi doći na zemlju što je svetoga Franju beskrajno nadahnivalo da ga i nasjeduje i bilo snaga da je mogao evo tako radikalno i živjeti siromaštvo i prepoznati najveće bogatstvo u Isusu Kristu. E, zatim bogojavljenska ili blagoslovljena korizma. Ovom je četrdesetnicom Sveti Franjo želio spojiti božično vrijeme s vazmenim. Rekli bismo slikovito kao neka premosnica a ova je korizma često trajala manje od 40 dana, te se uklapala izravno u ovu kako bismo rekli redovitu liturgijsku korizmu koju evo mi proživljavamo. Evanđelski čovjek je uočio da su Božić i Uskrs međusobno povezani, da te dvije svetkovine predstavljaju dva stožera i dozivao si je u pamet riječi i pronisivošću duha razmišljao o tim dijelima. Njegovu je pamet zaokupljala poniznost koja se objavila utjelovljenjem i ljubav koja se očitovala u muci. Eto to su znači ta dva stožera kao blagdani i ove dvije kreposti. Poniznost koja se objavivala u tajni utjelovljena, tako je često ulazio kroz meditaciju u tu najdublju zahvalnost za tu uzvišenu gestu ljubavi nebeskoga oca kojom je poslao svoga sina da uze našu ljudsku narav. A sam je plakao što ljubav nije ljubljena na laverni jer je želio ponirati otajstvo te ljubavi koja se očitovala u Isusovoj muci. Bez te spoznaje liturgijskih značenja e, možda ne možemo ovo onako duboko staviti nekako u taj redoviti liturgijski život crkve, ali kako su to promatrači života svetoga Franje imenovali jednom karizmatičkom intuicijom, jer je sveti Franjo shvatio zahtjev da treba živjeti spasonosni sadržaj vremena koje se naziva vrijeme kroz godinu, a koje se dijeli na dva dijela od bogojavljenja do čiste srijede, od ponedjeljka poslije duhova do došaša. Dakle, u tom razvoju crkva premišlja i proživljava tajnu Krista i na taj način otajstvo glave postaje otajstvom čitavoga mističnog tijela, to jest misterijem poslemašnjeg Krista. Evo vidimo da tako obdržavanje teškoga razdoblja pokore, kako se je to Sveti Franjo sam zadao, kada je naš gospodin Isus Krist počeo postiti pa do uskrsa, da bi privukao velikodušnost braće da prihvate evo tu liturgijsku četrdesetnicu, on je nastojao da zadrže taj duh ili to ozračje pokore, da bi uvijek imali pred očima potrebu zahvaljivati za taj najveći dar neba, a to je Isus koji je uzeo našu ljudsku narav i za uzvišenu gestu ljubavi Božje kojim je pošao na križ da spasi i otkupi cijeli svijet i svakoga čovjeka. Gledam te u naruću majke Pružam ruke da te i ja zagrlim Vidim kako trčiš drugom djecom zelena ja te slijedim Pogledom me zoveš da ti priđem Vodiš me u dom oca svog Znam da nisi kao drugi S tobom je osjećam Bog Gledam kako izlaziš iz rijeke na tobom golub leti Glas neba poznajete sino Na tebe silazi duh sveti Moja presveta ljubavi Daj mi snage da izdrži, Žive vode da oživi da i ja ljubim Pratim te po obali mora Gledam kako prilaze ribari Postaće te ribari duša Čujem kako govoriš ti Liječiš ljude, oslobađaš duše Činiš čuda subotom praštaš, ljubiš sve do smrti, vršeć volju oca svog. Moja presveta ljubavi, da mi snage da izdrži, žive volje. otvaraš nam oči Stavljaš svjetiljku na stol Lomiš kruh i pružaš ga sa vinom Od nas kriješ svoju bol Vidim tvoju muku U vrtu maslinskom Slutiš puteško križa Trpiš snagom na ljudska Moja presveta ljubavi Daj mi snage da griješiš mene Zar nikom nije stalo Tvoj pogled što zadnji put je pao Na moje lice dok u meni jeca Uzima i moje boli Probodeno srce što još kuca Moja presveta ljubavi Daj mi snage da i sveta ljubavi Daj mi snage da izdržim Žive vode da oživim I ljubav da i ja ljubim Ja znam da će po ovoj pjesmi moja željka izdržati Evo, nastavljamo naše razmišljanje nakon ove lijepe pjesme vezano uz temu kako je Sveti Franjo doživljavao milosni dar korizme, dakle u ovoj redovitoj liturgijskoj korizmi, u korizmi do koji je sam odredio i u korizmi svetoga Mihaela. Dakle, ta četrdesetnica je nešto posve vlastito, rekli bismo što je za svoju dušu, kontemplativnu dušu, Sveti Franjo sam sebi odabrao, nije je naredio, pa čak ni preporučio svojoj braći, se uzeo sam za sebe. Ta korizma započinjala je na dan uznesenja, prvi od najvažnijih marijanskih blagdana, a završavala se na dan svetkovine svetoga Mihaela Arkanđela. U tom je razdoblju svetac uranio u promatranje Kristove tajne, gledane u njenom eshatološkom vidu, dakle s vizijom nebeskog Jeruzalema, rasvjetjenog suncem koje nema zalaza, svjetlom koje se ne gasi, ukrašenog sjajem blažene djevice Marije, majke Božje, anđela i svetaca. Tu jednostavno on pročišćavao svoju žudnju jer je žudio za Kristovim zagrljajem koja je bila usmjerena prema nebeskoj domovini, ne pouzavajući se u sebe, kako je sam za sebe govorio da je najveći grešnik, a pun pouzdanja u Božju providnost. Sveti Franjo je izvarenom ljubavlju štovao anđele, koji su zajedno s nama u bojnom redu i koji s nama prolaze dolinom smrti. Tako je često govorio da ih svagdje treba poštovati kao pratioce i uvijek ih zazivati kao svoje čuvare. Često je govorio kako svetoga Mihale treba većma častiti, jer vrši službu predvodnika duša. Zato evo na čas svetome Mihaelu između svetkovine uznesenja i njegovog blagdana 40 dana pobožno postio. Za vrijeme jedne od tih, ako tako možemo reći, mihaelskih korizmi, zbilo se i čudo stigmatizacije kada je primio rane koje na Franju izvelo najveće suobličenje s Kristom raspetim. To je jedna poveznica na kojoj izistira Sveti Bonaventura pa piše ovako – dvije godine prije nego što je dušu predao nebu, nakon mnogovrsnih napora je vođen providnošću došao u Osamu na visoku goru koja se zove Alverna. Kad je ondje po običaju počeo postiti četrdesetnicu na čas svetome Mihajlu Arkanđelu, više nego obično bjaše obasut milinom nadnaravnoga promatranja i raspaljen žarčim plamenom nebeskih čežnja počeo je obilnije osjećati ulijevanje nebeskih darova. Kada se navršilo 40 dana i prošla svetkovina svetoga Mihajla, Bonaventurino pripovjedanje završava ovako. Anđeoski je čovjek sišao s gore, noseći sa sobom lik propetoga, ali ne na kamenim ili drvenim pločama urezan rukama umjetnika, nego na tjelesnim udovima utisnut prstom Boga živoga. I još jedna korizma o kojoj piše životopisat Toma Čelanski, korizma od svetkovine apostola Petra i Pavla do uznesenja. Evo posljednja od korizmi koje je obavljao taj siromašak ili s druge strane Kristov borac u kontekstu evo mrtvljenja, spremnosti na žrtvu i ljubav je izraz njegove duboke i crkvene pobožnosti, jer početak te četrdesetnice na svetkovinu apostola Petra i Pavla izražavao je zahtjev zajedništva sa svetom hijerarhijom, kako je običavao to reći sveti otac Franjo, posebno s papom, koji je znak jedinstva i općenitosti crkve, a završetak na svetkovinu uznesenja isticao je temenu istinu pobožnosti prema majci Božjoj. Marija je slika crkve sigurnost da je Sveti Franjo slavio ovu četrdesetnicu i da joj je dao, ako tako smijemo zaključiti, po spisima jedan crkveno-marijanski znak ili obilježje. Dolazi nam iz odlomka Svetoga Bonaventure, pročitaču. Majku gospodina Isusa Krista ljubio je neizrecivom ljubavlju zato što je gospodina veličanstva učinila našim bratom, i što smo po njoj postigli milosrđe. Nakon Krista najviše se pouzdavao u nju. Nju je izabrao da bude zagovornicom njemu i njegovima. Njoj je na čas pobožno postio od svetkovine apostola Petra i Pavla do svetkovine uznesenja. Izraz njoj je na čas pobožno posti upravo navodi nas na pomisao da je i ta četrdesetnica bila uobičajena u životu asiškoga pokornika našeg svetog oca Franje. Dolazimo tako evo do pet korizmi koje on obdržavao kroz godinu. To znači da je dvije stotine dana svake godine proboravio u samoći, moleći, i mrtveći se odvojen od ljudi sam s Bogom. Evo na taj način boraveći dvije trećine svoga vremena u dubokoj kontemplativnoj molitvi, zapravo samo trećinu u akciji kroz 40 godina promijenio lice svijeta. Evo prije nego što nastavimo nekako e, progovoriti o tipičnim oznakama Franjine korizme, poslušajmo jednu Danielinu pjesmu. Gledam tvoje lice, Marijo, suzu što klizi, njemu bol, mać je oštri probio, srce ti ranio, tuga dušu razdire, uzešeti tvoga sina, prazni dani pred tobom, oko tebe samo tišina. U tvojim je rukama samo trnova kruna ostala, na grudi si je privila bernilai sjećaš se svake riječi kojom te je vodio i u tebi se budi nada da nije sve gotovo jer podignut će u tri dana sve što je srušeno procvjetala kruna trnova Na grudi si je priv razmišljati o tipičnim oznakama Franjine korizme. Način na koji je Franjo živio korizmu u glavnim crtama se ne odvaja od liturgijskog i duha što ga je tumačila crkva on je manji kršćanin koji ne želi nametnuti vlastite propise i smjernice. Opet s druge strane, on je čovjek toliko bogat karizmama da uvijek posjeduje vlastite intuicije i toliko je obuzet željom za evanđeoskom izvornošću da ne može doslovno slijediti ni jednu schemu. Korizma, bilo ona velika, bilo one druge, kako smo istaknuli zapravo pet korizmi, um, uvijek za njega kao i za sve vjernike povoljno vrijeme. To je vrijeme određeno za pokoru, za obraćenje kako bi se oživjela bitna istina krštenja. A u ostvarivanju te pokore pravi nasljedovatelj Krista pokazuje svoj osobni stil sačinjen od posebnih oznaka. Tako prije svega se ističe mrtvljenje. Znači pojam koji Franjo ima o mrtvljenju u bitnome je biblijski, a oslanja se na sljedeći odlomak poslanice Rimljanima. Bog, poslavši sina svoga u grešnoga tijela i gledom na grijeh osudi grijeh u tijelu, da se pravedno zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu nego po duhu. Razmišljajući o ovome tekstu Sveti Fran je da je gospodin Isus uzevši obličje grešnoga tijela, to jest tijela koje može trpjeti, umrijeti, kao i naše, smrći uskasnućem pobjedio grije, osudivši ga u tijelu tamo gdje se ugnjezdio. Po toj pobjedi Krist postaje duh oživotvoritelj, kadar da priopćuje duha svetoga, te stari čovjek u tjelesnom stanju postaje novi čovjek, ponovno stvoren i oživljen po istome duhu svetome. To obnoviteljsko dijelo koje je započelo krštenjem, mora biti dovedeno do svoga završetka kroz borbu koja traje čitav život, a koja nije protiv tijela, nego protiv grijeha koji se ugnjezdio u njemu. Kao što kirur kada svojim nožem zarezuje u bolesnikovo tijelo da iz njega otkloni cistu tumora, ne samo da nije okrutan prema bolesnome tijelu, nego je da pače dobročinitelj koji ga pokušava spasiti. Tako i brat Franjo, koji mrtvi svoje tijelo, to ne čini iz mržnje, nego iz čiste ljubavi. Podići svoju narav oštrim postojima i dugim djenjima da iz grešnosti prijeđe u duhovnost. Znači, ljubiti na najistinski način. Evanđelska riječ za našega sveca je neosporiva, baš iz Ivanovoga evanđelja koje je često i ponavljao tko ljubi svoj život izgubit će ga, a tko mrzi svoj život na ovome svijetu sačuvat će ga za život vječni. Evo vidimo, to je vizija mrtvjenja ljubavi, toliko istinska da je Sveti Franjo postao svjestan da je cilj postignut sklopiti mir sa svojim tijelom, pa piše životopisat ovako, raduj se, brate tijelo, i oprosti mi, jer evo, rado izvršujem sve što ti je drago. Žurim se da rado priskočim u pomoć tvojim bolnim uzdisajima. Ali svjedočenje evanđelskog čovjeka ide i dalje. On nas uči da, evo, daje tijelu e, svjedočanstvo priznao je da mu je tijelo, spomenom učeniku, da mu je tijelo poslušno, da ni u čemu samo sebe nije štedjelo, nego se pokoravalo svim nalozima. Nije se ugibao nikakvom naporu, nije se klonio nikakve neugodnosti da bi samo moglo izvršavati naloge. Evo tu e, isto govori da se slaže on i tijelo bez ikakva otpora i da tako žele služiti gospodinu. E, drugo svojstvo Franine korizme bila je oznaka pustinje. E, on je bio marljivi sluša Svetoga pisma. Svatio je da Bog kada želi s nekim razgovarati na samo i objaviti mu se na poseban način, tako ga poziva u pustinju. Zbog toga se za vrijeme korizme udaljavao od svega i svakoga. Životopisa sam svjedoči da se sklanja u šume, u rasjekline brda, na nedostupna mjesta, da bi se bavio Bogom, a vrijeme je trošio na gotovo neprekidnu molitvu. Udaljavao se od svoje braće koje je ljubio čak i više nego samoga sebe i s kojom mu je razgor uvijek bio ugodan. Boga je svojim najvišim zahtjevima privlačio k sebi, učinivši da zaboravi svaku vezu s ljudima. Bio je svjestan da je onda, kada odlazi moliti poput Mojsija, pomoć pružena njegovoj braći i narodu Božjem djelotvornija nego ikada. U vezi s time događaju u Greću što ga ispripovidio Čelano veoma je znakovit. Kaže ovako, dvojica braće, sveta i Bogu ugodna života, došla su u samotište Greča da posjete sveca i od njega dobiju blagoslov. Ne našavši ga jer se povukao iz zajedničkog boravišta u skučenu kolibicu na Hridini, otišli su žalosni. Najednom za njima poviče svetac. Kad su spomenuta braća sva lica okrenula prema njemu, znakom svetog križa ih je prekrižio i najsredačnije blagoslovio, a oni radosni pođoše. Reci mi riječ, slušam te srcem, pokaži mi put, želim ti doć, kroz oluje vodi me Bože, kroz svaku tamnu noć. Zapali svjetlo, osvijetli mi stazu Nek gori na tvojim vratima I kada dođem kroz pustinju k tebi Da ne lutam satima Nek moje srce bude gorući grm što gori, a nikad ne izgara Nek moje srce bude prijestolje tvoje, Bože kralju moj Nek moje srce bude gorući grm što gori, a nikad ne izgara Nek moje srce bude prijestolje tvoje, Bože kralju moj pružam ti ruke, dolazim k tebi, sva snaga si moja, Bože ti, kad dođu trenuci da ne mogu dalje, vodi me dalje ti. Nek moje srce bude gorući grm, što gori, a nikad ne izgara. Nek moje srce bude prijestolje tvoje, Bože Bože kralju moj Nek moje srce bude gorući grm Što gori, a nikad ne izgara Nek moje srce bude prijestolje Tvoje Bože kralju lijepe pjesme koje nam je otpjevala Daniela, Gorući grm. Nastavljamo naše razmišljanje o oznakama Franine korizme, kako je on ustrajavao u odluci da razmišlja zahvalnim srcem o gesti ljubavi Bože kojem je uzeo našu ljudsku narav i o svemu onome što je učinio za nas kroz patinju, poniženje, bol, križa. Istaknuli smo govor o mrtvljenju, o njegovom povlačenju u pustinji, u pustinju, a sada kako nas životopisa Čelanski izvješćuje, ističemo da je Sveti Franjo, premda je odjeljen od ljudi, bio, želio biti odjeljen od svakog posjedovanja stvari. U mjestima gdje je obdržavao svoje korizme, više nego li u drugim prebivalištima, htio je da gospodari najviša gospodarica siromaština. Htio je da ga nijedna zemaljska misao, nijedna briga ne zadržava u njegovom kontemplativnom poletu prema Isusu. Jedan između mnogih događaja poslužit će nam više od bilo kojeg teoretskog dokaza da shvatimo tu karakterističnu oznaku franjenih mjesta i molitve. Pročitaću. Neki je brat veoma žive pobožnosti i veoma blizak prijatelj Franje dao napraviti i samotištu gdje je boravio malo odvojenu čeliju gdje bi se Franjo mogao sabrati u molitvi kada bi tamo došao. To se uistinu dogodilo i brat ga odvede u čelijicu. Franjo se pobunio. Ovo je odviše lijepa čelija. Bila je napravljena od otesanih komada drveta i ishoblana izvana. Nastavio je. Ako hoćeš da u njoj ostanem, pokrije izvana iznutra vrbovim prućem i granama drveća. Što su kuće i čelije bile siromašnije, to je radije u njima boravio. Brat je tako i napravio i Franjo se tamo zadržao nekoliko dana. Ali jednom zgodom, kada je Franjo izišao iz čelije, neki je brat ušao u nju i zatim došao na mjesto gdje je bio Franjo. Vidjevši ga upita, odakle dolaziš? Ovaj odgovori, dolazim iz tvoje čelije. A Franjo će, budući da se rekao da je moje. Od sada nadalje u njoj će biti netko drugi, a ne ja. Evo ovaj nam primjer puno govori. Ljubav svetoga Franje prema sirovaštvu nije ga sprečavala da se divi ljubi sva stvorenja, sve stvoreno, da kuša dobrotu i ljepotu što ih razglašava sklad svijeta. Nije htio posjedovati ni jednu stvar jer je želio slobodno radovati se svima lišen svake pohlebe, bio je u najprikladnijem stanju da čuje glas tvorova, da se obogati ljubavlju i da s Kristom i po Kristu taj glas uzdigne Bogu Ocu. Zbog toga je pri održavanju svojih korizmi odabirao mjesta u kojima je bilo zelenilo šuma, istina trave i cvijeća, pjev ptica, širina pogleda olakšavala i njegove kontemplativne zamahe, i uokvirivalo krugom radosti njegove postove i njegova mrtvljenja. Među najrazličitijim događajima koji potvrđuju ovu istinu ćemo onaj koji se dogodio na Laverni kada je svetac prvi puta došao na tu blagoslovljenu planinu na kojoj je doživio svoju svoje najdublje uranjanje u Boga. Pročitati životopisa. Kad je Franjo stigao u samotište Lavernu da proposti četrdesetnicu na čas svetoga Mihajla Arkanđela, oko njegove su čelijice lijetale svakovrsne ptice, kao da su se radovale njegovom dolasku. Umiljatim pjevanjem i radosnim kretnjama, kao da su htjele dobroga oca pozvati i nagovoriti da bi se ondje trano nastanio. Kad je to svijet svetac opazio, rekao je svome subratu – Vidim, brate, volja je Božja da ovdje proboravim neko vrijeme. Čini se da su sestre ptice toliko radosne zbog naše nazočnosti. Dok je tako ondje boravio, uvelike se s njim sprijateljio sokol. S njim je tijesno povezao se i ondje se ugnjezdio. Noću ga je naime uvijek pretjecao svojim pjevanjem i glasanjem u onaj sat kad je sveti čovjek običavao moliti božanski časoslov kad je Kristovoga slugu mučila bolest više nego obično, Sokol ga je štedio i nije tako točno upozoravao na bijenje. Očito je naime kako je i ona radost svakovrsnih ptica i ono sokolovo pjevanje bilo božansko predkazivanje, kako je božanski proslavitelj i pobožnik uzdignut na krilima kontemplacije imao tom zgodom biti počašćen serafovim ukazanjem, evo kako i znamo da je baš na laverni primio i stigme Isusove rane. Uzmi sve moje želje, nadanja, dođi u beskraj moje duše više u dubinu moje samoće Utješi me Nastani se duboko u mojem srcu u you. 주원이의 melody Oni nije Ti prvi i posljednji Ti prvi i posljednji Nakon ove lijepe meditacije pjesme Prvi i posljednji koja je nastala u srpnju 2001. evo iz molitve u duši kao jeka vjere i svjedočanstva ljubavi prema Isusu i naše iz izgoreo Morsan koja je gost današnje emisije koja uživo iz studija Radio Marije oplemenjuje ovaj hod našega razmišljanja vezano uz temu korizma u životu svetoga Franje. Naglasili smo oznake Franjine korizme i sad još samo kratko o nekim smjernicama iz životopisa da evo idemo i prema zaključku. Iz cijelog Franjenoga naučavanja ne slijedi da je insistirao kod svoje braće na nekim posebnim oblicima vanjskoga mrtvljenja – praksu je prepustio slobodnom izboru braće koja su mogla primijetiti oblik tjelesne pokore kako je tko smatrao da je u njegovom slučaju prikladno i korisno. Jer to isto treba naglasiti. Franjo je sebe smatrao primjerom i znao je da na njega braća tako gledaju i da nastoje oblikovati svoj život prema njegovu. Ali element koji prvi izvori više puta ističu u franinom naučavanju u vezi sa, sa je razboritost. To je bitno. Franjo je želio da njegova braća, premda slobodna u odabiranju i vršenju željenih oblika tjelesnog posta, to ne čine smjerom to čine smjerom i razboritošću, a to ne čine nerazborito. Tako da njihovo tijelo podložno duhu bude u stanju izvršavati svoje obveze redovničkoga života, za prvi i drugi red, i apostolskog života, a posebno evo pokornička braća i sestre kako su se nazivali članovi danas OFS-a, jel, Franjevačkog svjetovnog reda. Tako Franjo izvještava nas legenda trojice drugova, osim toga prekoravao je braću koja su sama prema sebi bila prestroga. Mnogo su se trapila bdjenjima, postovima, molitvama, i tjelesnim mrtvjenjem. Čovjek Boži je ovakve u tom pogledu zaustavljao, obazrivo opominjao, razborito korio i tako im pokazivao e, ono što je potrebno da budu jel, razboriti na vlast i da napuste takav prestrogi način. Isto tako e, vidimo da je Sveti Franjo, braći znao ih zapovjediti, koje je tako bio nerazborit, da se povuče od toga. E, na jednom primjeru Sveti Bonaventura nam govori, osim toga poučavao ih je da slijede razboritost koja upravlja kreposti, ali ne onu što nam je preporučuje tijelo, nego onu koju je naučavao Kriš, čiji je posvećeni život bez sumje jedini sjajan uzor savršenstva. E, još jedan Franin stavi naučavanje od poglavitog značaja jest što on vrijednost smrtljenja ne vidi u njemu samome, nego ukoliko je ono sredstvo posvećenja, to jest sredstvo da se narav drži podložnom zbog većih duhovnih vrijednosti, da se time olakša vršenje kreposti. Pa tako kaže u opomenama, mnogo ih je koji gorljivo se predajući molitvama i službama, te nameću svojemu tijelu mnoge postove i trpljenja, ali se na samu riječ koja se čini da im vrijeđa tijelo ili zbog koje stvari kojem se oduzima uvrijeđeni stalno uznemiruju. U takvom slučaju očito smatra Franjo takvi postoji mrtvljenja su beskorisni jer su izgubili svoju prvotnu namjenu. Evo vidimo i ta se Franjevačka uravnoteženost koja uključuje ljudsku, a ne iscrpljuje u tome nego se uziže u jednom ozračju duha, u ozračju sveti, i zasniva se evo na krepostima. Još samo kratko za zaključak možemo utvrditi da e, poznavajući i temeljići se na dvije stvarnosti ljudskog dostojanstva i pale naravi, na tjelesno se mrtvine gleda kao na slobodno odabrano sredstvo da se postigne i održava podložnost tijela višim interesima duha, a vanjski oblici pokore koja čisti su popratni izrazi toga unutrašnjega obraćenja srca što je uvijek naglasavao kako, nas uči, kako je evanđelist Matej zapisao vezano uz unutarnju pravednost, a u praktičnom vršenju vanjskog mrtvjenja ne smije se nikada zaboraviti na kršćansku krepost razboritosti otvorenog srca stojim pred gospodinom Svjesna blizine njegove Mjerom kojom mjerim bit će meni Stoji svjesna pravde gospodnje Žao mi Bože što sam druge sudila i nisam srcem gledala Trunu oku brata ja sam spazila a u svom oku granu nisam vidjela Samo u molitvi pred tobom mogu istinu vidjeti Samo u duhu tvome svetom Oči duha otvoriti Jer ti si čudesan Pravedan Sve si tako divno stvorio U mene mir svoj uljevaš I sve dobro postaje gospode Oprosti mi što nisam imala više ljubavi Ali puštaj me i svoje milosti Srce moje tebi pjeva, tebi se raduje Sve ti dajem, sve je tvoje gospode Nek u meni tvoje svjetlo sjaji Nek poleti duša u visine Moje srce gori Ljubeć tebe, slaveć tvoje ime Jer ti si čudesan, pravedan Sve si tako divno stvorio Ljubavlju najvećom me preobražavaš mir svoj uljevaš i sve dobro postaje gospode. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Franjevačkog svjetovnog reda u kojoj smo razmišljali o temi korizma u životu svetoga oca Franje, sama su bili Zdravko, Daniela koja je pjevala i neke nove svoje pjesme koje su i nastale na nekim mjestima, izvorima gdje je Sveti Franjo prošao svojim stopama i molio onoga kojemu evo i ona pjeva, kliče čudesnom, pravednom. U režiji je bila Ivka, opraštamo se od vas, želeći vam mir i dobro, još s jednom Danielinom pjesmom. Sjedim do tvojih nogu, glave pognute Ne mogu pogled dignuti, gledati u tebe Šutim, srce te želi, moje usne ne govore Znaš sve moje misli, sve moje molitve Da te samo dotaknem i dodinem ti haljine Moje srce bilo bi cijelo, sve rane bi nestale Da te samo dotaknem i dodinem ti haljine Moje srce bilo bi cijelo, samo tak Zjedim do twoich nogu, róża mrukę drchtawe. suze polako klize niz moje obraze Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine Moje srce bilo bi cijelo, sve rane bi nestale Da te samo bilo bi cijelo da te samo dotakne Pružaš ruke, dižeš mi lice, tvoje oči mi govore Nagledaj svoje grijehe, pogledaj u mene O da te samo dotakne i dodirnem ti haljine moje srce bilo bi cijelo Sve rane bi nestale Da te samo dotaknem I dodirnem ti haljine Moje srce bilo bi cijelo Da te samo dotaknem Da te samo dotaknem svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.